Hasiko gira, lehenik endaian errezibituko dituzte zazpi ieslari. Bo, lehenik zer dira ieslariak? Be dira preso direnak eta espakatzen dira presoan egitik. <laughs> Ere bai, baina horrez. Afrikatik diten dira eta nahi dute. Afrika, Afrikatik. Nondik edo dira? Arabiatik. Denetatik! Zazpi errezibituko dituzte endaian. Akrik, zazpi. Buentuko, bai. Hor, zer iduritzen zauzue? Bai, hoien laguntzeko eta hoien uh, eh, gerlan dira. Eh, beraz, bai nahi dute egin hemen uh, eh, tranquilizaiteko. Zuen ustez, zendako batzuk ez dituzte ieslariak nahi hemen. Ez dute, ez, dute, ez dute maite uh, bestak. Ez dute maite beste rexumetakoak. Batzuk bai dituzte, zekit, gripa idola. la. Eri dira? bai, dira. Be nahi dute beti guk, uh, uh guk horiek bezala egitea? nahi, dute guk horiek bezala bizitea? Yes, bai, bai, batire, kontralioa. Kontralioa, nahi dute bakia horiek. Nahi dute guk bezala egin. Bizitu, nahi dute guk bezala bizi. Bigarren gaia eta luki, lu, bura, bat izan da Ekuatorian. Hora, justuki nola sortzen dira lujikarak? plaketak unkiten dira lujaren. Eh. zen plaketa? E, plaketak? Lujan direnak. Jaten plaka tektonikoak. Unkitzen dira eta gero eksplotatzena. Handiago direlarik eh, gehiago iten dute. Usu iten dute, uh, dute bederan segundu batzuz eta amak minutez da sekuran uh, pasatu. Hemen, balin bazen horako lujikara lodi bat. Mendik, ale, binutara. Zer iten zute? Espakatzen aiz. Es, espakatzen? Mainen azpian. Espaka. Eskapatzen naiz. Mainen azpian. Mainen azpian. Be, atiratzen naiz etxetik, eta dena, dena eroriko da enegainean, eta... Eta humen kampuan, kampuan bagira, be, ez da deus gure lehuk. Arbolak? Aba, ah, ima, me, ez dira, ez gire man behar azpian. <laughs> Me, arbolak... Uh, eh, Maiten kaderaren azpian. Ez kia ikastu lan gira eskapatzen bagira, aparkalekoan, bai, zagezki. Ah, errukbi, errukbi, bai. eta uste duzute, denborako enduzula joteko araino? Me joiten gira urkubilena. Bai, denbora ukanen dugu, eh, jakiten uh, dugu, ebe eh, pasatuko dela. Bai, bezakik ezakik guen jai, sorry. Erugarren gai arduan, eta Bretañaren aldeko laister keldiaba. Korrika, bak, zute zer den? Bai, da txipi txapa, txipi txapa, korrika! Txipitxapa, txipitxapa, korrika! Ba, eta zer da? Da aikaren zat. Euskal Herri Osta, ebe egitena, eta amar, amar egunez. Bai, eta gauza bera iten dute Bretanian, eta ditzen da, ar redadeg. Jara jara iduena, korrika ere, uste dut, horko zeit. Eta erraiten dute, ar redadeg, ar redadeg. <laughs> Zakit, <laughs> zakit zarten duten. Baxten lelik non den Bretaña? Da au sud de la France. Galdo. Euh, Bretaña. Mil esker. Bon, randugu ostion, arredadek zela Bretañera eskuntzaren zat. Zun ustaz nolakoa da Bretañera eskuntza hori? Amez da Alemania hori. Rench, rench, rench. Ze, ez du zein zentzun Bretañera? Arredadek. Ah, bai. Balakitan zerbait breton. Euh, Peur. Peur, gane du geldi? bai uste dut. Ez, kenabo? Adio! Adio!